الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تكم mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Bez obzira koliko mi govorili o sabru i njegovoj vrijednosti, da je jako malo ljudi koji posjeduju ovaj istinski sabr. Allah Đelešanom spušta mu sibet, iskušenje na svoje iskrene robove da bi im povećao nagradu i deređe, odnosno stepene u džennetu. Bol slama mu'mina i mu'minku koji su u teškoj bolesti, a u duši uživaju jer znaju da je u tome oprost grijeha i nagrada od gospodara svjetova. Što čovjek više kuša gorčinu dunjalučkog života, više i njegova duša čezni za džennetom i susretom sa svojim gospodarom, susretom sa Allahom Đelešanuhu i Allahim obećanjem, odnosno nagradom, džennetom koji je Allah obećao istinskim vjernicima. A onaj koji je kušao razne iskušenja, da li bolest, da li bilo šta drugo, jednu sedmicu ili jedan mjesec ili godinu ili više godina, neka zna ako je saburao na tome u ime Allaha Đalšanuhu, neka zna da ga čeka visok stepen u džennetu. I znaj da nije isto držati ruku u vodi i u vatru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد nakon zahvale زهر subhanahu wa ta'ala i رسول na Rasula sallallahu alaihi wa draga braćo i cijene sestre, ja bih da vas svi poselamim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo dakle već imali jedno predavanje o sabru i u prošlom predavanju spomenuli smo značenje sabura, njegovu važnost kroz Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zatim upoznali smo se sa Allahovim imenom As-Sabur, dakle strpljivi. Zatim E, spomenuli smo vezu između strpljivosti i imana to je dakle jedan mali rezimi onoga što smo prošli put spomenuli a večeras inšallah nastavljamo govoriti o sabru odnosno o vrstama sabra ili strpljivosti postoji tri vrste strpljivosti dakle strpljivost u ostavljanju grijeha odnosno u stezanju od grijeha zatim strpljivost na životnim iskušenjima ili nedačama koja pogode čovjeka kroz njegov dunjalučki život i treće je strpljivost u pokornosti Allahu Đalešanu. Mi ćemo, inša Allah, pokušati na temelju Kur'ana i sunneta objasniti sve tri ove vrste. Na početku ćemo samo kazati da bi nas ovo uvelo polahko u predavanje, dakle da ima ljudi da bi mogli pratiti zaista sa velikim interesovanjem i pažnjom i obratiti pažnju na naše stanje, dakle šta nama fali, zbog toga smo i uzeli ova predavanja iz, iz ahlaka i šta nam nedostaje da bi to mogli popraviti inšallah. Interesantno je da ima ljudi koji su strpljivi u iskušenjima, dakle hrabro ih podnose, dobro se drže, saburaju, ne žale se na to što je, što je zadesilo na iskušenje na kojim je Allah Đelešanuhu dao da bi ih provjerio, Međutim, kad ih duša pozove u grijeh, nemaju sabura, te lahko se odazivaju. Tu su jako slabi. To je ono što fali mnogim ljudima. Zatim ima oni koji su strpljivi u pokornosti Allahu Đalešanu, izvršavaju naredbi, oni klanjaju, poste, daju zekat, obavljaju hađ, spremni su da se odazovu u džihad, da pomognu i moralno i materijalno stvari islama. Međutim, također lahko upadaju u grijeh lahko upadaju grijeh i šeitanji i njihova strast lahko navedu da učine bilo, bilo kakav grijeh. Ne mogu se, ne mogu se oduprijeti. Dakle, takav musliman i muslimanka jesu pobožni i pokorni su Allahu Đelešanu, ali padaju na ispitu kad treba da se odupru grijehu i da ostave grijehu ime Allaha Đelešanu. Ima opet oni koji su lijepog ahlaka i čuvaju se grijeha, čuvaju se grijeha, ali teško ustrajavaju u pokornosti Allahu Đelešanu. Takav čovjek je pošten ili žena, musliman i muslimanka, čedni su, lijepog su ahlaka, bogobojazni su, međutim teško ustati na sabah, teško klanjati svih pet vakata namaza, predstavlja težinu staviti hijab i ustrajati u tome i inače izvršavati sve one naredbe kojima Allah Đelšanu zadužio vjernike i vjernice. A u osnovi, dakle, radi se o poštenim i finim ljudima. Ima opet oni koji su lijepog ahlaka, sustježu se od grijeha i izvršavaju naredbe od Allaha Đelšanuhu, međutim, padaju na ispitu kad je u pitanju životno iskušenje. Dakle, sve su to situacije u kojima se mogu naći ljudi, oni dakle, koji slijede Kur'an i sunnet i zato trebamo dobro pratiti i paziti e, gdje, u koju kategoriju mi sebe da svrstavamo, u kojoj kategoriji ćemo se naći da bi na osnovu Kur'ana i sunneta dakle, uzeli lekciju, uzeli pouku i dokaze odnosno lijek kako bi liječili te šupljine i te nedostatke kod nas. Hoćemo da vidimo, braćo i sestre, koja od ovih vrsta je najbolja, dakle koja vrsta od ovih vrsta strpljivosti je najbolja strpljivost i na najvećem stepenu. Prije nego što sami sebi date odgovor, dobro razmislite. Dakle, nemojte nepromišljeno reagirati. Izvagajte dobro, šta bi po vama bilo najjačije, koji je najveći stepen strpljivosti. Da li sabor u iskušenjima, da li, dakle, trpljenje znao mi šta, je, šta znači sabor na iskušenjima i šta su iskušenja, mogu biti raznih vrsta može biti smrt, bolest, neimaština porodični problemi bračni problemi i tako dalje ili je bolja strpljivost u pokornosti Allahu, želešno izrašavanje njegovih naredbi ili sabor u ostavljanju u ostavljanju grija vjerovatno je svak za sebe dao već sam sebi odgovor a ja ću kazati šta islamski učenjaci kažu koji je sabr najbolji Svakako da je sabur ili strpljivost u pokornosti i ostavljanju grijeha bolji od sabra u životnim iskušenjima. Iako iskušenja mogu biti teška, bolna, mogu ostaviti duboke tragove na duši čovjeka, muslimana i muslimanke. A zašto je onda sabr u pokornosti i, i u ostavljanju grijeha bolji od, od sabra na iskušenjima? Evo zašto. Prije svega zato što je strpljivost na životnim iskušenjima jedna sudbinska stvar, ja bih rekao. Dakle, to je ono što čovjek ne može izbjeći. Ili uslovno rečeno, prisiljen je, prisiljen je na to. Nema izbora. Njemu je da sabura u ime Allaha Đelešanohu ili će ga baš to iskušanje dokrajčati ako bude slab, ako se ne zna pouzati u Allaha Đelešanohu, ako mu je iman zaifan, što bi rekli naši ljudi, on će svisnuti od jada. Dakle, to dvoje može da izabere, nema ništa drugo. Ili saburat ili svisnuti od tugi. A što se tiče strpljivosti u pokornosti i strpljivosti u ostavljanju grijeha, ona se dešava i ona biva po vlastitom izboru. Ovo je velika razlika. Dakle, kad čovjek na osnovu izbora može da bira da trpi ili ne trpi, izabere sabor, izabere strpljivost. Dakle, čovjek, musliman i muslimanka žele u datom trenutku da ustraju u ibadetu, da ustraju u čednom životu, da ustraju u čednom životu, u pokornosti gospodaru svjetova, a u nepokornosti šeitanu, i to konstantno je nepokornosti šeitanu i blisu, prkoseći mu, dakle slijedjeći Kur'an i sunnet. E to je izbor, dakle to je tvoj vlastiti izbor koji je u svakom slučaju bolji ako saburaš istinskom Allaha Đelešanu nadajući njegove nagradi od tvog sabra na životnom iskušenju koje je dakle kadersko koje je određeno od Allaha Đelešanu a takođe takođe je vid ispita ispita za vjernika i za vjernicu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا što smo rekli, hoćemo sad da na primjerima, živim primjerima, dokažemo i da e, navedemo neke primjere koji će pojasniti ovo što smo kazali. Na primjer, uzet ćemo sabr Jusuf a.s. koji je bio kažnjen zatvorom i sabr Ejuba a.s. koji je bio iskušan teškom bolešću. Čiji je sabr veći i bolji? Sabr Jusuf a.s. u zatvoru i odbijanje zavođenja od strane namisnikove žene koja ga je navodila na grije koja je tražila da učini sa njim zinaluk u njenoj kući kada je zatvorila sva vrata i zaključala kada nikoga nije bilo znamo kakvu je situaciju Jusuf nalazio znamo kakav je to izazov bio da je to bila ugledna i lijepa žena i tako dalje i Jusuf na kraju odbija i bira i zaviri tamnicu ili sabr Ejuba alaihissalama koji je iskušan teškom bolešću, gubitkom i metka, djece, porodica ga ostavila, rodbina, prijatelji i tako dalje, nakon što je doživio tešku bolest kad mu se tijelo raspadalo, navešćemo taj primjer kasni. Dakle, koji stepen strpljivosti i sabura je bolji? Svakako da je sabr Jusuf a.s. vrijedniji, jer je on izabrao zatvor, a mogao je da ne uđe u zatvor. Mogao je da izabere nešto drugo, da je nedo Allah učinio ono što ga je pozivala žena ovog namjesnika ne bi došao u zatvor. Dakle, on je izabrao čestitost i pokornost Allahu Đelešanohu, čednost i nevinost, a onda, nakon toga, je otišao u zatvor svjesno, govoreći, gospodaru moj, meni je draži zatvor, kada mu je zaprijetila namjesnik žena zatvorom, kada zaprijetila kaznom, rekao, meni je draži zatvor, draža mi je tamnica od onoga na što me one navodi. A Ejub a.s. nije imao izbora. Bio dakle iskušan bolešću da bi se potvrdio njegov sabr, njegova pokornost Allahu Đelešanohu i njegovo zadovoljstvo na kraju krajeva zadovoljstvo sa Allahovom odredbom koji iskušava svoje robove Allah unaprijed zna ali da se pokaže kakav je ko u tim iskušenjima jer nije dovoljno samo izgovoriti šehadet nego da se vidi kako će se postupati u praksi odnosno u životnim iskušenjima također Jusufov sabr Imamo drugi primjer. Jusufov sabr ili Jusufov saburanje ili strpljivost u zatvoru je veći od njegovog sabra u bunaru. Dakle, njegovog iskušenja kada su ga braća bacila u bunar. Jer ovo drugo on nije mogao birati. Braća su ga mrzila. Smatrali su da njegov otac daje prednost njemu i da ga više voli od njih i oni da bi se osvetili njemu i svome ocu, oni su ga bacili u bunar iz kojeg se on sam nije mogao spasiti niti izmući. Dakle, to iskušenje na koje ga stavio Allah Đelešanuhu da bi ga iskušao time, međutim njegov sabr u zatvoru, u tamnici je daleko veći i bolji i bolji od ovog sabra na iskušenju koje je odredba Allaha Đelešanu. Zatim slijedi pitanje je li bolji sabr u izvršavanju naređenog ili u ostavljanju zabranjenog? والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الصبر نور ويقين الصابرين نعم الأخرى Vidjeli smo da je sabr u ostavljanju grijeha i u izvršavanju naredbi, dakle ostavljanju zabrani i izvršavanju naredbi, bolji od sabra u iskušenjima životnim. Sad se postavlja pitanje je li bolji sabr u izvršavanju naređenog ili u ostavljanju zabranjenog. Šta mislite šta je teže i šta je vrijednije i bolje? Vjerovatno će mnogi kazati da je bolji, da je bolji sabr u ostavljanju grijeha, a neki će opet kazati na osnovu nekih svojih dokaza da je bolje, da je bolji sabr u izvršavanju naređenog. Ulema se oko ovoga pitanja razišla, ali ipak većina islamskih učenjaka smatra da je sabr u izvršavanju naredbi veći stepen od sabra u ostavljanju zabrana, odnosno u ostavljanju grijeha. Zašto? Ulema je dala odgovor na sljedeći način. Kažu, Allah Đelešanuhu je ljude stvorio da samo njemu i badet čini. Da samo njemu robuju, dakle prije svega da ga spoznaju preko njegove objave koje je on poslao svojim poslanicima, zatim da mu ibadet čini onako kako je Allah propisao i kako je on zadovoljan. I to je na kraju krajeva uzrok i cilj našeg postojanja i stvaranja. Dakle, da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvićeno ima halaktul džinna wal insa illa li abudu. Džinne ni ljude nisam stvorio ni zbog če drugo nego da meni robuju, odnosno da meni ibadet čini. A naše robovanje Allahu i dokaz naše spoznaje ogleda se kroz pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala dakle kroz izvršavanje naredbi drugi dokaz za učenjake jeste to da je poznato da Allah Đelešanhu nagrađuje dobro dijelo to jest pokornost da li se radilo o namazu, o zekatu, o sadaki, o hađu, o džihadu i tako dalje, tu pokornost Allahu, izvršavanje njegovih fardova, Allah nagrađuje da se to rostruko i vidjeli smo čak do 700 puta. A za loše dijelo, dakle za grijeh, kazna je samo srazmjerna dijelo. Dakle, Allah Đelešanuhu neizmjerno mnogo voli dobra dijela i voli pokornost od strane svoga roba. I treće, kada bi se izjednačili i imali istu vrijednost, pokornost čovjeka i griješenje na sudnjem danu, pa gdje bi čovjek završio? A poznato je da je Allah Đalašanohu rekao u hadisu koji ga bilježi e, Buhari, inna rahmeti sebaqat gadabi zaista je moja milost pretekla moju srđbu dakle pravilan poredak pravilan poredak u vrijednosti sabra jeste sabr u pokornosti je najveći stepen sabra najveći stepen strpljivosti. Zatim, sabr u ostavljanju grijeha, a tek onda sabr u iskušenjima. Mi ćemo, inša Allah, pokušati objasniti i navesti primjere za sva tri ova slučaja, a počet ćemo od ovog trećeg, dakle od sabra ili strpljivosti na iskušenjima. لم أبالي إن في مثل الجبال أي مرأة لم غدا سهل المنال من هدى الدين اغترافي نبعنا أختاه صافي Što se tiče dunjalučkih iskušenja ili životnih iskušenja koja snalazi i pogađaju čovjeka, ona su mnogobrojna i raznovrsna i po svojoj težini težini tog musibeta ili iskušenja koji pogađa čovjeka jedno od tih iskušenja jeste smrt dakle smrt najbližih smrt oca, majke, djece, žene, muža i tako dalje. Zatim bolest, siromaštvo, neuspjeh na poslu, neposlušnost djece, bračni problemi, neposlušnost žene u braku ili obrnuto zulum muža prema ženi i tako dalje. Mi ćemo spomenuti i obraditi neke od ovih iskušenja i navesti primjere za to. Pomenut ćemo najprije jednu predaju koju bilježi Buharija, Muslim, Ahmed i Bejheki, u kojem se spominje da su žene muslimanke se žalile poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekle su muškarci nas pretekoše ja rasulallah oni su u prednosti jer su stalno sa tobom dakle s tobom se druže na namazu, u mesčidu, u džihadu držiš im predavanja poučavaš i vjeri i tako dalje zašto ne bi odredio za nas žene jedan dan kad ćeš nam se obraćati i poučavati nas vjeri poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadivljen ovim pitanjem žena, ovim prijedlogom i on je naravno odma pozitivno odgovorio na njihov zahtjev i naredio je ženama da odredi termin pa će on doći da ih poučava vjeri. Tom prilikom kada su se žene okupile, kada su se žene muslimanke okupile, poslanik sa selem je na tom skupu između ostalog rekao kojoj god ženi umre troje djece bit će joj to zastor od džehennemske vatre. Subhanallah. Pogledajte šta je rekao poslanik sa selem na tom skupu ovim ženama muuminkama, majkama koji rađaju i odgajaju djecu, odgajaju vjernike. Dakle, nema žene muslimanke kojoj umre troje djece dok je ona živa, a da joj to neće biti zastor od džehennemske vatre. To je dakle nagrada. Zato poslušaj dobro draga majko i draga sestro i znaj da nije isto držati ruku u vodi i u vatri i ako je to nagrada ako je nagrada za tvoj sabr zbog gubitka djeteta hijab odnosno zastor za džehennem zbog smrti dakle tvoje djece zar se nećeš strpit u ime Allaha Đalašanohu da bi dobila tu nagradu u drugom hadisu kojeg bilježi Tirmizi Poslanik alaihi selam kaže kada čovjeku, dakle bilo ocu ili majci, umri dijete, Allah subhanahu wa ta'ala kaže melekima jeste li uzeli dijete mome robu? A oni odgovore jesmo gospodaru. Onda ih Allah upita jeste li uzeli plod njegovog srca? A oni odgovore jesmo gospodaru. I šta kaže moj rob na to upita ih Allah dželašanuhu a Allah najbolje zna šta on kaže. Pa meleki odgovore, zahvaljuje ti gospodaru i sabura ponavljajući riječi inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. A onda im Allah kaže, sagradite mom robu kuću u džennetu i nazovite je Bejtul Hamd, kuća zahvale. Razmislite, braćo i sestre, o riječima Allaha Đalašanuhu. Jeste li to uzeli? plod njegovog srca. Dakle, jeste li uzeli plod njegovog srca? Koja je to nježnost? Koja samilost? I to kada? U kojem trenutku? U trenucima teškog iskušenja. Teškog iskušenja čiju te gobu i težinu znaju samo roditelji koji su ostajali bez djece. I šta to govori? Ovo nam govori o većini i težini iskušenja i nagradi za strpljivost i za sabr prilikom takvog iskušenja. I ako se strpiš, brate i sestro, na takvom iskušenju s kojim te Allah iskuša na dunjaluku, neka ti je prijatno uživanje u kući hamda, u kući zahvale koju je Allah Đelešanuhu pripremio za tebe u džennetu. قدر من الله مضى أبسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين Zatim, iskušenje koje često pogađa ljude na Dunjaluku jeste bolest. To je musibet i teško iskušenje kada čovjek izgubi dio tijela ili oboli jedan od njegovih vitalnih organa ili psihički oboli. Znamo kako je to bolno, kako je to teško. Zato s velikom pažnjom poslušajte sljedeći hadis i dobro razmislite o njegovoj poruci i pouci ili njegovim porukama i poukama bolje i tako reći. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim i Ahmed od Ata ibn Rabbaha koji kaže da ga je jednog dana sreo Abdullah ibn Abbas i upitao želiš li da vidiš ženu stanovnika dženneta? Dakle, želiš da vidiš ženu koja će biti stanovnik dženneta? A ta Ibn Rabah je odgovorio, svakako. Pa mu je rekao Ibn Abbas, to je ova crna žena, dakle crnkinja. Došla je jednog dana poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekla, Ja Rasulallah, ja imam padavicu i u nastupu padavice otkrivam svoje tijelo, dakle, skidam svoju odjeću u neznanju pa moli Allaha Đalašanovu da me izliči. A poslanik sallallahu alaihi ve sellem joj reče, ako hoćeš, ja ću moliti Allaha Đalašanovu da te izliči, a ako hoćeš, strpi se i džennet je tvoj. Šta je odgovorila ova žena? Imala je izbor. Poslanik sallallahu sellem joj je pružio mogućnost ili da uputi dovu Allahu za nju, pa da je izliči Allah od ovoj bolesti, ili da sabura na tome pa da joj to bude garancija za ulazak u džennet ona je čvrstočom svoga imana potpuno sigurno odgovorila bez imalo kolebanja ja Rasulallah ja izabirem sabr izabirem sabr posle kojeg je džennet ali moli Allaha da me sačuva od krivanja tijela to jest moli Allaha da me sačuva kad dođe taj nastup bolesti, kad nastupi padavica i ja nisam svjesna šta radim da ne skidam svoju odjeću i da ne otkrivam svoje tijelo. Pa je poslanik sa veselem molio za nju i padavica je ostala, ali nije skidala odjeću u toku nastupa padavici. Razmisli, dakle, o ovom velikom hadisu i velikom primjeru istinske muminke i sljedećim riječima Abdullaha ibn Abbasa – kada je rekao Atabi Rebahu, to je crna žena, dakle crnkinja. I o riječima, poslanika sa selem, ako hoćeš strpi se, i njenim riječima, ja izabirim sabr. Razmisli o odgovoru te žene i njenom stidu, i njenom stidu zbog otkrivanja njenog tijela u neznanju kad nastupi ta teška bolest. Pa uporedi sestro njen stid sa stidom odnosno bestidnošću onih muslimanki koje danas nažalost bez padavice po vlastitom izboru sasvim svjesno skidaju svoju odjeću i razgoličavaju se džahilijeskim razgoličavanjem koje je daleko gore nego ono razgoličavanje u toku padavice. Poslušaj zatim hadisi kuci u kome Allah Đalešanuhu kaže kada moj rob bude iskušan sa dvoje voljenih ili sa svoja dva miljenika misleći na oči pa se strpi zamjena za to mu je džennet ovaj hadis bilježi Buharija Tirmizi i Ahmed i razmisli o ovom opisu i riječima dvoje voljenih to su najdraži organi čovjeku u njegovom tijelu i ti osjećaš ovim izrazima da je to veliko iskušenje I zato je prožito Allahovom milošću, Allahovim rahmetom, njegovim oprastom i nagradom, a nagrada je džennet ako se čovjek strpi na takvom iskušenju. Nakon slušanja ovih hadisa i razmišljanja o njima, vidjet ćeš sebe, inša Allah, u bolesti sasvim drugačijim ili sasvim drugačijom. Jeste ti plaćeš zbog težine i jačine bola, ali u dubini duše osjećaš slast, jer sabrije slast i osjećaš nagradu i sevap i njegovu slast. Bol slama mu'mina i mu'minku koji su u teškoj bolesti, a u duši uživaju jer znaju da je u tome oprost grijeha i nagrada kod gospodara svjetova. Prenosi se u jednoj predaji da je Abdullah Mesud jedne prilike rekao okupljenima sahabima Dobra djela se ne pišu sa nedaćama. Dakle, kad snađu čovjeka iskušenje, ne pišu mu se dobra djela, Pa prenosac hadisa kaže, to nas je jako ražalostilo. Jer su bili ubjeđeni da se dobra djela povećavaju sa nevoljama, kao što ste i vi sigurno ubjeđeni u to kad slušate, slušate ovo predavanje. Pa je nastavio Abdullah Mas'ud nakon izvjesnog vremena i kaže, u stvari iskušenja brišu loša djela, pa smo se razveselili, kaže prenosac hadisa. Dakle, razmisli o ovome. Dakle, musibeti brišu grijehe i to je važnije. Jer ako čovjek ima kod sebe dobrih dijela, a ima i loših na svom kontu, važnije mu je u, u tom trenutku da mu budu pobrisana loša dijela, a da, a da ostanu, ostanu dobra dijela. E, jedan od tabijina, Jezid ibn Mejser je rekao, nekada čovjeka muslimana pogodi bolest, a on kod Allaha nema nikakvog dobra. Dakle, nema uopšte dobrih dijela. A zatim u toj bolesti, u teškom trenutku, iskrenim srcem, obrati se Allahu Đelešanu srcem pun, punim strahopoštovanja, zamoli Allaha za pomoć i za oprost i nakon toga se nada njegovoj milosti, i zna da Allah samo može oprostiti grijehe, da ga Allah može izliječiti i onda iz te bolesti iziđe potpuno čist od grijeha. Subhanallah, koliko je bitan taj sabr, koliko je bitno saznanje i priznanje da je Allah samoćan, da On daje iskušenja i da On, da On daje olakšić. As-sabru nurun wa yaqin. لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى حبسا إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور ويقين الرجال هم الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يهين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدين انظر الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدين الصبر نور ويقين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يهين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يهين الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون Sljedeća vrsta dunjaločkog iskušenja koja može zadesiti čovjeka jeste i na koju, i na koju se treba strpiti i zbog koje treba sabr jeste ezijećenje ljudi dakle kad ljudi čovjek učini nepravdu nasilje psuju ga, vrijeđaju, maltretiraju i tako dalje zatim iskušenje u trgovini, u poslu kada ne ide Allah stavi čovjeka na iskušenje da vidi kako će postupiti zatim problemi u braku problemi sa mužem kod žene ili problemi sa ženom koji su vrlo česti mogu biti teški, mogu izazvati posljedice i tako dalje i po brak i po porodicu i ostaviti neke traume i kod djece i tako dalje. E, ili uvrede od bližnjih, posebno od roditelja, posebno u našem vremenu kad ljudi, mladi ljudi koji se vraćaju i vjeri, pokušavaju da čine davu, roditelji obrezli u svom starom džahilijetu, starom načinu života, ne mogu da shvate neke stvari, pa onda dođe do težih riječi, dođe do uvreda i tako dalje. Dakle, sve su to iskušenja koja zahtijevaju veliki sabr, veliku strpljivost, a zato je zaista velika nagrada. Ali, je činjenica u istinu, bez obzira koliko mi govorili o sabru i njegovoj vrijednosti, da je jako malo ljudi koji posjeduju ovaj istinski sabr, čak među, među vjernicima. Zato kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kada Allah okupi sve ljude na sudnjem danu, glasnik će dozivati i reći gdje su oni iz skupine Ahlul Fadl, Dakle, oni koji su posebno odlikovani kod Allaha Đallašanuhu, pa će ustati, stoji u predaji, a bit će ih malo. Ustaće, a bit će ih malo i krenut će brzo prema džennetu. Meleki će ih zaustavljati i pitati, ko ste vi? A oni će odgovoriti, mi smo ahlul fadl, mi smo odlikovani i počašćeni ljudi. A kakva je vaša prednost i po čemu ste odlikovani, upitaće ih meleki. A reći će, bili smo od onih koji kada bi im se učini nasilje, bili bi strpljivi. A ako bi neko pogriješi prema nama, mi bi mu oprosti. A ako bi se neko grubo ponašao prema nama, mi bismo bili blagi. Pa će i meleki reći, uđite u džennet. Divna je nagrada onima koji su se trudili kao što ste se vi trudili. Dakle, ovaj hadis je ova predajna govori da je istinski strpljivih ljudi među vjernicima i vjernicama jako malo. Zbog toga i govorimo o ovome. Ne bili shvatili vrijednost, zaista veliku vrijednost sabra i na dunjalu i na ahiretu. Jer to je to oružje ili ključ, kako smo prošli put kazali, koji čovjeku pomaže da savlada sve te prepreke uz Allahu pomoć. Sve prepreke koje se pred njim ispriječe u ovom teškom, teškom i tegobnom dunjalučkom životu. Spomenut ćemo također još jedan primjer, divan primjer sabra na ovom ezijećenju od strane ljudi. Na dan Huneyna, Resul sallallahu alaihi sallam prilikom podjeli ratnog plijena, podijelio ratni plijen na osnovu objave. Dakle, kako mu je Allah žan objavio? Tako da je rangirao neke ljude odnosno na drugi. Pa je jedan čovjek, poslanik sallam je naravno dao a, više ratnog plijena onima koji su tek ušli u vjeru, da bi pridobio njihova srca dakle posle osvajanja Mekke desio se Hunein ljudi su nakon osvajanja Mekke u skupinama ulazili u vjeru u Allahu i kako kaže Allah Đelešanohu pa jedan čovjek rekao nakon podjele jedan munafik ovo nije pravedna podjela i sa ovim se ne želi Allahovo zadovoljstvo Abdullah Mesud je bio u društvu s tim čovjekom kada je to rekao pa je rekao tako mi Allaha prenijeću u Allahovom poslaniku I onda je otišao i kazao Allahom poslaniku šta je ovaj čovjek rekao za njega, za njegovu podjelu. Njegovo lice, dakle lice poslanika sa veselem je nakon toga pocrvenjelo, promijenilo se. Jednostavno, haj zamislite sad sebe u takvoj situaciji kada znate da ste sigurno pravedno presudili ili pravedno postupili u određenoj situaciji i onda neko da bi vas ocrnio dođe i kaže ovo je nepravedna podjela a vi znate da niste ni jednu trunku nepravde učinili šta biste uradili i odnosno šta bismo mi uradili a poslanik sallallahu šta je on uradio kako je reagovao mada je se promijenilo njegovo lice rekao je ko je pravedan ako nije pravedan Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam dakle to je podjela po Allahovoj naredbi po Allahovoj objavi neka se Allah smiluje mom bratu Musa'u Musa alaihi salamu Musa, on je gore ezijećen, gore je ezijećen napadan pa je bio strpljiv. Pogledajte riječi poslanika sallallahu alejhi Onaj ko hoće da nauči sabr na ezijećenju ljudi, neka dobro zapamti i razumije ovaj ajet iz sure Furkan u kome Allah dželle šanehu kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون mi smo vas učinili jedne drugima kao fitnu, kao iskušenje, pa hoćete li se strpiti? Wa kana rabbuka basira, a tvoj gospodar sve vidi. Dakle, vi ste na dunjalu ku jedni drugima iskušenje. Vjernici su iskušenje nevjernicima i obrnuto. I međusobno ste jedni drugima iskušenje. I sve što imate na dunjaluku u stvari je iskušenje. I bogatstvo, i siromaštvo, i djeca, i neimanje djece, i bolest i tako dalje. Zato kaže poslanik sallallahu neće muslimana zadesiti umor, niti bolest, niti tuga i žalost, niti kakva druga nevolja, čak i kada ga trn ubode, a da mu Allah zbog toga neće pobrisati grije. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim, Tirmizi, Ahmed i drugi. Dakle, u ovome hadisu spomenute su dvije vrste nevolja, iskušenja, tjelesne nevolje i nedače i duševni dakle, umor, bolest, umor i bolest su tjelesne nevolje, a duševne su tuga i žalost. Dakle, neće ni jedna od tih vrsta zadesiti, nevolja zadesiti vjernika i vjernicu, pa se strpujem Allaha Đelešanu, da im Allah neće pobrisati grijehe. I čak na kraju kraja poslana srednje, kada bi ga trn ubo, neće se to desiti, da mu Allah time neće pobrisati njegove grijehe. Umor u bilo kakvom hajrli poslu. Čak Ako čovjek trenira određeni sport u ime Allaha Đelešanu, da bi održavao svoju kondiciju, da bi bio što zdraviji, čiliji, spremniji za ibadet i tako dalje, spremniji sutra za odbranu vjere, za džihad, za namaz, za noćni namaz, za taj umor, za taj svoj trud koji je uložen na tom treningu, imaće inša Allah nagradu, odnosno Allah mu briše, briše i grijehe. U drugoj predaji koju bilježi Hakim i Bejheki, kaže poslanik sa selem, neprestano će muslimana i muslimanku snalaziti iskušenja u tijelu, u imetku, u djeci, sve dok nesretnu Allaha Đelešanuhu potpuno čisti, čisti od grijeha. Dakle, to je, to je smisao tih iskušenja na koje Allah Đelešanuhu stavlja vjernike i vjernice na dunjaluku. I zato ne zaboravi, brate i sestro, da niste vi, odnosno nismo mi jedini koji pogađaju iskušenja. Naprotiv, Allahovi poslanici su imali najveća iskušenja. I jačina iskušenja je, dakle, jednaka jačini imana. Imana, što je iman veći, iskušenja su, iskušenja su veća. Allahu ja'lamu ma yakun, wal amru fi kafin wa nun. nun fala tahab ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون Postavlja se sada pitanje zašto Allah Đelešanu stavlja ljudi na iskušenje? Kakva je mudrost? Mi smo spomenuli samo neke stvari, neke naznake. Zašto uh, iskušenja? Ima mnogo tih razloga odnosno velike se mudrosti kriju u tome, a mi ćemo spomenuti samo neke. One najvažnije za nas i najinteresantnije u trenutku. Prvo, iskušenja Allah daje da bi povećao muslimanima i muslimankama stepen u džennetu. Allah Đelešanom spušta musibet, iskušenje na svoje iskrene robove da bi im povećao nagradu i deređe, odnosno stepene u džennetu. I zamisli sad, brate i sestro, da dođemo na sudnji dan bez tih iskušenja. To je dokaz slabosti imana to je dokaz da nismo bili spremni spremni doživjeti nikakvo iskušenje ti ga podnijeti. A onaj koji je kušao razne iskušenja, da li bolest, da li bilo šta drugo, jednu sedmicu ili jedan mjesec ili godinu ili više godina, neka zna, dakle ako saburao na tome u ime Allaha Đalšanuhu, neka zna da ga čeka visok stepen u džennetu i da je on od one skupine Ahlul Fadl koja će posebno biti prozvana, prozvana na sudnjem danu i biti počašćena, počašćena od Allaha Đelešanovu i nagrađena. Zatim, iskušenja su tu da se čovjek ne bi uzoholio i da ga ne obmane njegovo zdravlje, njegov imetak, njegov položaj, položaj i mjesto koje zauzima u društvu. U tome se krije velika mudrost. A razmislite dobro, kada bi mi kao vjernici živjeli na dunjaluku stalno u užicima i zdravlju i blagostanju Šta bi se desilo? Šta bi se desilo s tobom, brati i sestro, kad bi tako stalno živio? I koliko bi to čovjeka ponijelo? Koliko bi ga to udaljilo od gospodara svjetova? Svako od nas najbolje poznaje sebe. Ti znaš sebe bolje nego iko drugi što se tiče ljudi. I sigurno bi postao čovjek ohol, postao bi nepristupačan, osjetio bi se neovisnim, i učinio bi zulum na taj način i sebi, a i drugima svakako. A Allah Đelešanohu kaže, innel insane le japovo er ra'ahu stagna. Zaista se čovjek uzoholi čim se neovisnim osjeti. Čim se osjeti neovisnim. U bilo kojem pogledu. Ako je steko određeno bogatstvo, pa može sad, misli da može jedno vrijeme bez ljudi, odma se osjeća neovisni. Čak ne samo bez ljudi, zaboravlja na Allaha Đalešanu koji mi je podario tu blagodat i tako dalje. Zatim, sljedeća mudrost zašto iskušenja jeste da bi čovjek, vjernik i vjernica žudjeli što više za džennetom. Što čovjek više kuša gorčinu dunjalučkog života, više njegova duša čezni za džennetom i susretom sa svojim gospodarom, susretom sa Allahom Đelešanuhu i Allahim obećanjem, odnosno nagradom, džennetom koji je Allah obećao istinskim vjernicima. A ako je sve potaman u životu na dunjaluku, Dakle, i zdravlje, i bogatstvo, i brak, i, i djeca, i posao, i tako dalje, onda kako će čovjek u takvoj situaciji razmišljati, razmišljati o džennetu, razmišljati o ahiretu i kako će razborito razmišljati o svemu. Malo je onih dakle, koji imaju sve te blagodati, a koji su na pravi način iskoristili, a da ih to nije zavelo i odvelo ona sa puta uputi. Zatim, sljedeći razlog spuštanja iskušenja jeste da čovjek ne zaboravi na Allaha Đelešanu. Iskušenje i belaji posjećaju te na Allaha koji je gospodar i vlasnik svih blagodati i to bude uzrok, dakle, tvoje zahvale Allahu na njegovim blagodatima i zadovoljstvo sa njegovom odredbom i tako da ga nikada nećeš, nikada nećeš zaboraviti. Zatim, spoznaja da je Allah da je samo Allah sve moguć i jak Preko tog iskušenja mi upoznajemo Allahu u svemoć i snagu. Tu se pokazuje njegovo svojstvo svemoći i milosti. On ti daje iskušenje i izbavlja te iz njega. Dakle, niko te drugi ne može izbaviti, niti izliječiti, niti spasiti određenog belaja, osim Allaha Đelešanu koji te stavi na to iskušenje. I on zna i vidi, vidi tebe, vidi svoga roba, kako se ponaša i šta radi u datom trenutku. Dakle, to je dokaz Allahove, zatim, to je dokaz Allahove ljubavi prema njegovim robovima. U hadisu koje ga bilježi Tirmizi, poslanik sallallahu sallam kaže Inna Allahe idha habba qawman ibtalahum. Kada Allah djelašanuhu zavoli neke ljude, oni iskuša, stavi ih, dakle, na iskušenje. Mi smo malo prije rekli da su Allahovi poslanici imali najveća iskušenja. Pa poslušajmo kako su Allahovi poslanici ili neki od njih postupali u tim iskušenjima. Spomenut ćemo braćo i sestre Ejuba alaihi salama koji je živio 80 godina kako stoji u nekim predajama i Allah Đalešanu mu je podario 14 djece muške i ženske. Bio je dobrog zdravlja, ljudi su ga voljeli, poštivali. Nakon toga Allah Đelešanuhu je htio da sva njegova djeca umru. Dakle, sve i jedno dijete mu je umrlo. Zatim se Ejub a.s. razbolio teškom bolešću, toliko da je postao nepokretan, bio je vezan za postelju, tijelo mu se počelo raspadati i ljudi su ga polahko počeli napuštati i bježati od njega, svi pa i njegovi najbliži, odnosno njegove žene. Sa njim je ostala samo jedna njegova žena, koja je saburala i na tom iskušenju i pomagala mu, pomagala mu u najtežim trenucima. On je u takvom stanju, kako dolazi u nekim predajama, bio 18 godina. Zamislite to, ko bi od nas mogao izdržati takve bolove, toliku tegobu 18 godina? I žena mu je da bi zarađivala za hranu, da bi kupovala hranu, sav imetak ono što je preostalo od imetka u kući sve je rasprodala. Na kraju, na kraju mu je rekla, zašto Ejube ne uputiš dovu Allahu Đelešanu da ti pomogne da te izliječi a šta je on odgovorio rekao je stidim se moga gospodara znaš li da sam 80 godina bio zdrav i kad napunim 80 godina u bolesti onda ću inša Allah uputiti dovu Allahu Đelešanu da me izliječi njegova žena je na kraju da bi dakle kupila nešto hrane prodala čak svoje pletenice svoju kosu da bi donijela nešto u kuću. I tada Ejub a.s. upućuje dovu Allahu Đalešanuhu i kako? Kako upućuje dovu? Ili rekao gospodaru, ja sam 18 godina saburao, zašto si mi stavio na ovakvo iskušenje, a radi čega i tako dalje. Nije, nije to rekao, nije to rekao Ejub a.s. nego šta je rekao? Rekao je, Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin gospodaru mene je snašlo iskušenje dakle te goba a ti si od milostivih najmilostiviji dakle ja sam u teškom halu a ti opraštaš grijehe i ti daješ izlječenje nije opet direktno molio i rekao gospodaru izliječi me nego mene je nevolja snašla a ti si od milostivih najmilostiviji i kakav je bio odgovor braća i sestre gospodara svjetova وَنَجَّيْنَاهُ kaže Allah وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ i mi ga spasismo iz tog iskušenja iz te nevolje wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum i dali smo mu njegovu porodicu odnosno njegovu djecu i još toliko u nekim predajama stoji da mu je Allah podario 28 djeci dakle duplo više nego što je imao i vratio mu je zdravlje i izobilje u kojem je prije u kojem je prije živio Dakle, kakav je to primjer sabra? Da to nije bilo veliko iskušenje i veliki primjer sabra. Ne bi ga Allah spomenuo u Kur'anu. Dakle, nakon toliko hiljada godina koliko je prije nas živio Ejub a.s. Veliko i Allah na kraju kaže u Kur'anu spominje njegov slučaj u jednom ajetu inna wajadnahu sabiran mi smo vidjeli da je on strpljiv ni amela abd divan je on robio innehu awwab i mnogo se kajao dakle dozivao Allaha dželešanu zikrio spominjao gospodara svjetova i nikad ga nije nikad ga nije zaboravio i bolest ga nije spriječila od toga i kad god te brate ili sestro pogodi iskušenje sjeti se Ejuba i selama i njegovog iskušenja i njegove, njegove bolesti zatim sjetimo se iskušenja Jusufa alaihi selama Razmislite, braćo i sestre, o iskušenju Jusufa, koji je bio odvojen od svojih roditelja kao dječak, odveden od svoje kući, 20 godina kako stoji u nekim predajama. Zamislite i razmislite o mržnji njegove braće prema njemu, o bacanju u bunar, zatim o robstvu u tuđoj državi, gdje je postao rob nakon što je bio, kako kaže poslanica sallam, Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim Dakle, plemeniti sin plemenitog sin plemenitog sin plemenitog. Sin Jakub a.s. on sin Ishaka, ovaj sin Ibrahim a.s. Ali je Jusuf a.s. izdržao svata, svata iskušenja. Vjerovatno će mnogi od vas reći, pa dobro, spominjete primjere Allahovih poslanika. Nije Allah počasti objavom. Oni su bili poslanici i zato su imali najveće iskušenja, ali su zato mogli izdržati. Izdržati ta iskušenja. Dakle, oni su na većim deređama, na većim stepenima od nas i za nas je to nedostižno. Zato ćemo navesti primjer ne poslanika, nego ashaba. Jednog od ashaba koji se zvao Imran ibn Husein, koji je obolio od teške bolesti. Bio je pao na postelju i okupili su se ashabi oko njegove postelje i posmatrali njegove tegobe, njegovu bol koja se odražavala na njegovom licu. Kad je on to vidio, kad je vidio koliko ga sažaljevaju i mole Allaha za njega, on je rekao, ma ahabbahu Allah ahbabtuhu. Ono što voli Allah i ja voli. Dakle, Allah voli za mene ovo. Allah mi je stavio na iskušenje da bi me nagradio i da bi me oprostio grijehe i ja uživam u ovome i ja saburam i ja volim ono što što mi je Allah odredio odnosno ono što Allah voli reće neko on je bio ashab a ashabi su najbolja generacija, a ja sam obični smrtnik. Mi smo obični smrtnici, nismo dakle iz te generacije i ne možemo ih nikad dostići. Ali poslušaj, brate i sestro, zatim priču o običnom insanu, odnosno o čvrstoj vjernici, o mu'minki, muslimanki, kojoj je usred teške bolesti bila osjećena ruka kakav je to bol i kakav gubitak znaju samo oni koji su ostali bez tog organa, odnosno bez tog dijela svoga tijela. Kad su joj osjekli ruku, nasmijala se. Pitali su je prisutni, zar ne osjećaš bol? A ona je odgovorila, slast nagrade i sevaba je uništila težinu i gorčinu bola. Zapamtite dobro još jednom ove riječi slast nagrade i sevapa je uništila težinu i gorčinu bola. Šta ćeš reći na ovo? Ili šta ćemo kazati, braćo i sestre, nakon ovog primjera istinske strpljivosti u ime Allaha Đalešanuhu, poslije koje ne slijedi ništa drugo i nema druge nagrade osim dženneta. To bi bilo sve, dakle, u ovom našem predavanju mi ćemo inshallah imati još jedno predavanje i nastaviti i nadam se u trećem dijelu završiti završiti ovaj ciklus predavanja o sabru molim Allaha dželle da nas učini strpljivim da nam podari sabra da nam poveća naš iman da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta da nam podari istinsku razboritost i razumijevanje Kur'ana i Sunneta da nam podari iskrenosti a da nas sačuva svih loših osobina, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. سماء بماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشدك يا نك الأدنى برب تنال بقربه شرف الجناب طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواري تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتب ليس فيها بالذهاب الشوق يبقى كوجرابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميل المكس فيها بالذهاب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلام أنامي رأيت الله فينا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكتاب تأمل القدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب للشوق يبقى في اغترابه الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المقتفيها بالذهاب تفيح من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب الدهاب ستحمدها تهويه بالإياب يتهيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسرام وقف فوق الخمور القمور فربما ستحمدها وتهوي بالإياب ورتل نومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب أصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواري تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى